Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Səid Zeyd ibn Sabit Əl-Ənsaridir, radiyallahu anh. Bu sahabə İslam dinini 11 yaşında qəbul etmiş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında vəhyi yazanlardan olmuş. Ha belə Əbu Bakr Əs-Siddiqin, radiyallahu anhunun, sonra da Osman ibn Affanın, radiyallahu anhunun xilafətləri dövründə onların əmri ilə Qur'anı cəm etmişdir. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında ənsardan dörd nəfər Qur'an ayələrini yazmaqla məşğul idi. Ubey ibn Kəb, Muaz ibn Cəbəl, Abu Zeyd və Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhüm. Bu sahabə Qur'an üzrə mütəxəssis idi. Ayələrin nə səbəbdən və harada nazil olduqlarını dəqiq bilirdi. Bəra İbn-i Azib radiyallahu anh rəvayət edir ki, Möminlərdən üzürlülər istisna olmaqla evdə oturanlarla cihada çıxanlar eyni olmaz. Ayəsi nazil olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zeyd ibn Səbiti çağırıb bu ayəni ona yazdırdı. Bu dəlildir ki, ayə nazil olan kimi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu sahabəni çağırtdırır və ayəni ona yazdırırdı. Bu sahabə həm də çox zəkalı gənc idi. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəhudilərin göndərdikləri məktublarda nələr yazdıqlarını oxuyub başa düşmək üçün Zeyd ibn Səbitə onların dilini öyrənməyi tapşırmış. O da İbraniyə və Suriyaniyə dillərini 17 günə öyrənmişdir. Bu sahabə miras məsələlərini hamıdan yaxşı bilirmiş. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onu tərif edib demişdir. Ümmətim içərisində miras elmini ən yaxşı bilən kimsə Zeyd ibn Səbitdir. Ha belə yaşad olduqdan sonra, ələl xüsusda Ömərin radiyallahu anhının xilafəti dövründə Mədinə müftilərindən olmuşdur. Rəvayət edilir ki, Məsruq rahiməhullah demişdir. Rasulullah s.a.v-in sahabələrindən 6 nəfər fitva verərmiş. Ömər ibn Xattab, Ali ibn Əbi Talib, Abdullah ibn Məsud, Zeyd ibn Səbit, Ubey ibn Kəb və Əbu Musa əl-Əşəri radiyallahu anhum. Bu sahabənin ən böyük işlərindən biri də o idi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından sonra mühacirlərlə ənsar müsəlmanlara xəlifə seçmək xüsusunda məşvərət etdikləri və az qala aralarına mübahisə düşəcəyi bir vaxtda məhz ənsardan olan bu sahabə qabağa çıxmış və öz tarixi nəsiyyətini etmiş. Beləliklə də hamını razı salmışdır. O demişdi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mühacirlərdən olmuşdur. Odur ki, xəlifə də yalnız mühacirlərdən olmalıdır. Biz isə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin ənsarı, sadiq köməkçiləri olmuşuq. Elə köməkçiləri də qalacaq. Beləliklə də sahabələr Abu Bakr Sıddiqi radiyallahu anhını xəlifə seçdilər.